nov tipai nagiantai vento parcoi. Crut materialo, kiu prescau ciam estas disponebla, ca ne elcerpigas. La vent energio estas nemal habebla, por covri la besonon pri energio en la tuta mondo. En la mixaggio de energio en Europo, elektra curento el vent energio, ludos decidan rolon por povi atingi gis a iaro du mil quartec quin, neutralezzon rilate al varmdomae gassoi. Set ciù la planata plivastigo de della capacitoi sufficios, por covri la pli altigiantan besonon pri verda electro. Ne esta secreto, che successa directo shangio en la productado de energio, appenao eblos sen privastigo de la construo de vent energiae installajoi en la maroi for de la marbordoi. Suffice nova, sed mult promessa technologio, estas nagiantai ventoparcoi. Helpe de ili, existas la eblezzo starigi ventoparcoin ancao en aquoi, kiwi normal case estas tro profundai por vent energiai installajoi cun solida fundamento. Tiel eblas malfermi tute nova in en regionoi, kiui gis nun ne estis alireblai por vent energiai installajoi for de la marbordoi. En tiui regionoi, crome la rapidezoi de vento, estas regule pli altai cae pli fidindai tiel eblas producti constante plida energio. La unua nagianta vento parco situas antau la marbordo de Scotlando. Gi ec funcciis por la productado de electro en da jaro du mil decsep. La vento parco ciu povas provisi con siai 30 megawattoi da productivo, proximume dudec mil dom mastrumeioin, situas circa dudec quin kilometroin antau la scota mar bordo. Ancorau estas multe costa la curento quiu estas productata de la nagiantai installagioi, sed la entrepreno optimisme rigardas estontetzen. Char existas ancorau granda spar potenzialo rilate al costoi. La entrepreno strebas malaltigi la energi costoin de la vento parco gis la iaro 2030 al quardec gis 60 euroi por megawatt horo. La Norvega entrepreno Equinor, quiu havas sian cefsideion en la Norvega urbo Stavanger, intensas starigi pluan nagiantan vento parkon, quiu estos trioble pli granda o la vento parco. Oni planas capaciton de octec oc megawattoi. Ancao en Germanio, la Norvega entrepreno estas activa. Gi ludas rolon de jardecoi, precipe kiel grava liberanto de tergaso. Nun tio concernas ancao renovigeblain energioin. Tiel equinor partoprenas en la vento parco Arcona antau la insulo Rügen en Norda Germanio. La vento parco provisas gis quarcent mil germana in dom per verda electro. La vento parco havas en tutan capaciton de 385 megawattoi. Compare al convenzie productita electro, Arcona povas tiel spari gis 1,2 miliono in datunoi da carbon dioxido. Tiel la vento parco estas ne nur simbolo por la daurigo cae plu evoluigo de la tradizie mal vasta partnerezzo inter Norvegio cae Germanio, rilate al energio, sed gi donas ancau gravan contribuon por la transformado de la energi provisado directe al estontezzo cun malplida en aerigoi de varmdomai gassoi.